David անհաղթ David the Invincible Ըստ Հայկ Խաչատրյանի According Հայկ Խաչատրյան կատարվել թակագծերի մեջ տեղի ունենալ take place happen happen. her. N H A P E N happen. my փակագծի մեջ դիպված նաև պայուսակ case K A S case Ամեն դեպքում in any case in any case Բյուզանդիայի մայրաքաղաքում է կատարվել այս դեպքը Հավաքվել Գազը together շեշտ G A D E շեշտ G A the a gather together assemble a şeşt s e m b l assemble gather together together փակագծի մեջ կարող ենք օգտագործել կարող ենք չէ gather together Իմաստուն սեյջ Ս է յ ջը սեյջ Խելացի տեղյակ sensible շեշտ S E N S E B L sensible կողմերից այստեղ էին հավաքվել նշանավոր իմաստուններ և իմաստասերներ։ Մրցել Խմփիթ Փակագծի մեջ with ստորակետ in K M-ը շեշտ P-ի երկար T compete compete գիտակ տվյալ բանի լավատեղյակ ծանոթ գիտուն հմուտ խելացի գիտակ մասնագետ expert փակագծերի մեջ on շերտ E K S P E երկար T expert Բազում many much considerable amount K N շեշտ S I D E R E B L considerable amount considerable զգալի նշանակալի considerable Նրանք պիտի մրցեին եւ պատասխանեին բյուզանդացի գիտունների բազում հարցերին Մրցույթ contest շեշտ K O N T E S T contest competition competition K A M P A S T I S N competition competition competition competition competition երևույթին մասնակցում էր Դավիթ անունով մի իմաստասեր։ Քերթող, բանաստեղծ, քերականագետ, գրականության մեջ հմուտ, թարգմանիչ, մեկնիչ։ Պատմաբան, պատմագիր Historian H I շեշտ S T O երկար R I e N Historian Այս Դավիթը քերթողահայր Մովսես Խորենացու քրոջ որդին էր։ Hert turn Hert of in turn by turns in turn by turns. Իմ հերթն է. It is my turn. Նույն ձև է գրվում. Present ներկա ընծանվեր եւ present նվիրել, ներկայացնել։ P-R-I 6 Z-E-N T present ներկայացնել ներկայանալ appear present oneself հերթով ներկայանում են իմաստասերները գահույց գահ, պատավոր աթոռ, բազկաթոռ։ Գահավորակ պատգարակ լիթը շեշտ լ ի թ ը լիթը վեճ փակագծերի մեջ, բանավեճ, բանակռիվ։ controversy controversy շեշտ K O N T R Ա V Ա երկար S I controversy ղեկավար leader շեշտ L ի երկար դը հյուրը նստում են սրահի կենտրոնում դրված գահույքին և պատասխանում մրցավեճի ղեկավարի հարցերին։ Հնչել, sound Հասավ Դավթի հերթը։ Նա նստեց գահույքին, հնչեց առաջին հարցը։ Պերճ. կյող շքեղ մեծաշուկ, հակառակը՝ պարզ անշուկ, պերճ զարդեր, երկրորդ՝ հոյակապ, փառահեղ, պերճ ապարանք։ ճոխ, հոյակապ, շքեղ։ Magnificent. M A G 6 N I F I S N T. Magnificent. Magnificent. Հունարեն հույն Greek G-ը-ի երկար ք Greek Հայ իմաստասերը պերճ հունարենով պատասխանեց հարցին Անընդմեջ Uninterrupted Uninterrupted Incessant incessant in շեշտ ս է ս ն th incessant այսպես so das such so das such այսպես 4 ժամ անընդմեջ աշխարհի 4 կողմերը the four corners of the world the four corners of the world Հիանալ admire a d sh m a y e admire գիտնական գիտուն scholar շեշտ S K O L E Skolen Չորս ժամ անընդմեջ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված իմաստունները հիանում էին հայ գիտունի տված պատասխաններով։ Վերջում ղեկավարն ասաց. Հայկազյան, Արմինիան Sparkle Շեշտ ս փ ա երկար k l Sparkle Նա սրամտությամբ փայլում է։ His wit sparkles. He sparkles with wit. He sparkles with wit. Պերճախոսություն Eloquence Eloquence Շեշտ L E K V E N S Eloquence Դավիթ Հայկազուն Դու փայլեցիր քո իմաստությամբ եւ պերճախոսությամբ։ Հա։ Օծել։ Anoint։ Է շեշտ Ն O I N T anoint։ Օծել սրբացնել օրհնել consecrate Շեշտ Ք Օ Ն Ս I K R E Y T consecrate Եթե դու պատասխանես վերջին հարցին, ապա քեզ կոչենք մեծ իմաստասեր։ Ապա then yeyov then-ը thereupon thereupon upon which զննել կապույտ բառարանով քննարկել consider k n շեշտ s i d e consider զննել survey շեշտ s e երկար v A Y survey survey դաթարել դաթարեցնել սիս ս ի երկար ս սիս լռել փակագծի մեջ դաթարել խոսելուց stop talking cease slash stop speaking cease slash stop speaking Ապա ղեկավարը մի պահ լռեց, զնեց դարքին և հարցրեց. ձանձրանալ be bored թայը Ինչն է, որից մարդ երբեք չի ձանձրանում։ Համեղ Delicious D I S H L I S S Delicious tasty շեշ T E Y S T Y tasty Հացը արագորեն ասաց Դավիթը ամեն տեսակ ուտելիք որքան էլ համեղ լինի կարող է ձանձրացնել մարդուն Կշտանալ Be suffocated with B E С, А, Ф, А, Т, И, Д, В, И, З. B. Suffetted with. Իսկ հացը երբեք։ Ինչ էլ ուտես առանց հացի չես կշտանա։ Բացականչել։ X claim. E K S 6 K L A M exclaim Ոտքի ելնել կանգնել Get up, stand up, rise Պատի Հոնը H O N E Հոնը Չէ, կներ։ Պատիվ։ Օնը։ Շեշտ Օ Ն Ը։ Օնը։ Պատիվ տալ։ Do somebody the owner թակագծի մեջ of do somebody the owner of owner մատուցել serve, give to, present. Serve, give to, present. Նա անհաղթ է, նա անհաղթ է, բացականչեցին հիացած իմաստունները և բոլորը ոտքի կանգնած պատիվներ մատուցեցին հայ գիտունին։ Իսկական, real, actual A K S U L actual Herzmung Admiration A D M E C R E Y S N Admiration Admiration Եզրակացնել. conclude K N շեշտ K L ու երկար e, D conclude conclude Այո, իսկական Դավիթ անհաղթ հիացմունքով եզրակացրեց մրցավեճի ղեկավարը